Hotel, udako egongia edo akampaleku, itxasbazterrean edo barnekaldean denetan ez dida. Jazbaino udatiar gutiago izan dela ustaileko lehen bi asteetan gehienek senditu dute. Zergatik hola izan den, galdegindako gu Max Brisson, Departamentuko Turisma Agentziako presidentari. Kroak Arrazoin desberdinak badira, lehenik 2006 eta amazazpian urtea handiak izan dira, frantsesak ez zirelakoan gehiago kanpora joaiten. Kod d'Azur erat ere ez, nizeko atentadoaren ondotik, Pariseko atentadoak ere izan dira. Beraz horien gatik, jendia jintzen Atlantiko alderat eta egirat eta Arotxarra ere ukandugu. Il est vrai aussi que nous avons eu oporrentzat, mendialdea hautatzen dutenak gero eta gehiago dira. Iratiko etxolek adibidez, arrakasta badutela errandauku magi bengo etxeak. Gu etxolak, bon, eh, zutsu denak bete egizan, mena bon, hen bat jentu kendizugu lehenegun hoitan. Geo behar dizu erane ebai, ez dutugula luatzen uh, eh, haste osu antako. Guk luatzen sentisugu bigai gutienetik edo gehio Medio horrez baduzu du bardin jente igaiten duzu. Iztailako beste amustegunak be luatu motegunak ke bermanel a loatugeit zuugu chare a hortan baduzu de habo. Iban rabo I va battzen handi hoitaik, bena a kajji beteite agurilako hilabetin. Hemendigoiti, udatiar gehiago izan behar litaike eta baionako pestek eta frantziako txirindolari itzuliak ere jendea erakarriko dute.